Pirmoji Samuelio knyga, 24 skyrius. Kai Saulius, nugalėjęs Filistinus, sugrįžo, jam buvo pranešta, kad Dovidas yra Engedžio dikumoje. Saulius, paėmęs 3000 rinktinių vyrų iš viso Izraelio, išėjo ieškoti Dovido ir jo vyrų laukinių oškų uolose atėjęs prie šalikelės avidžių, kur buvo Ola, Saulius, į ją įėjo atlikti reikalo. Dovidas ir jo vyrai sėdėjo Olos gilumoje. Dovido vyrai sakė jam, štai diena, apie kurią viešpats tau kalbėjo. Aš atiduosiu tau priešą į tavo rankas, kad pasielgtum su juo, kaip tau patinka prislinkęs Dovydas nupjovė Sauliaus apsausto skverną. Dovido širdis smarkiai plakė, nes jis nupjovė Sauliaus skverną. Jis tarė savo vyrams, apsaugok viešpatie, jei taip padaryčiau savo valdovui, viešpatės pateptajam, pakeldamas prieš jį savo ranką. Juk jis yra viešpaties pateptasis. Dovidas sulaikė savo vyrus šiais žodžiais ir neleido jiems pakilti prieš Saulių. O Saulius, išėjęs iš olos, ėjo savo keliu. Dovidas taip pat pakilo ir, išlindęs iš olos, šaukė Sauliui, karaliau, mano valdove. Sauliui atsigręžus, Dovidas nusilenkė veidų iki žemės Dovidas tarė Sauliui, kodėl klausai žmonių kalbų, kad Dovidas nori tau piktą. Tu pats šiandien gali matyti, kad viešpats buvo atidavęs tave į mano rankas oloje. Mane ragino tave nužudyti, bet aš pasigailėjau tavęs sakydamas, nepakelsiu rankos prieš savo valdovą, nes jis yra viešpaties pateptasis. Pažvelk, mano tėve, į savo apsiausto skverną mano rankoje. Iš to, kad aš, atpjaudamas tavo apsiausto skverną, tavęs nenužudžiau. Suprask ir žinok, kad manyje nėra nieko pikto ir aš nesu tau nusidėjęs. Bet tu ieškai mano gyvybės, kad ją atimtum. Viešpats te būna teisėjas tarp mudviejų ir viešpats tegul atkeršyje tau už mane, bet mano ranka nepakils prieš tave. Kaip sena patarlė sako, iš nedorelių ateina nedorybės, bet mano ranka nepakils prieš tave. Prieš ką išėjo Izraelio karalius, ką tu persekioji, pastipusi šunį ar blusą. Viešpats tebūna teisėjas ir teisė mane ir tave. Tegul mato ir gina mano bylą ir išgelbsti mane nuo tavo rankos. Kai Dovidas baigė kalbėti, Saulius tarė, ar tai tavo balsas, mano sūnau, Dovidai? Ir Saulius pakėlė savo balsą ir verkė. Ir jis sakė Dovidui, tu esi teisesnis už mane. Tu man atlyginai geru, o aš tau atsilyginau piktu. Šiandien tu parodėjai, kaip elgiesi su manimi, nes viešpats buvo atidavęs mane į tavo rankas, tačiau tu manęs nenužudėjai. Kas suradęs savo priešą, paleidžia jį sveiką, Viešpats te atlygina tau gerumu už tai, ką tu šiandien man padarėjai. Dabar tikrai žinau, kad tu tapsi karaliumi ir kad Izraelio karalystė bus įtvirtinta tavo rankose. Dabar prisiek man viešpačiu, kad neišnaikinsi mano palikuonių ir neišnaikinsi mano vardo iš mano tėvo namų. Dovidas prisiekė Sauliui, Po to Saulius sugrįžo į savo namus, o Dovidas ir jo vyrai pasitraukė į tvirtovę.